Danas je dan srđbe. Jevmul gadab. Srđba nije manjkavost, jer je Allah dželešanuhu va Đele Đelaluhu se srdi. Srđba Danas svi muslimani svijeta u islamskom svijetu i van islamskog svijeta jako su ljuti na ono što cionisti rade danas u Gazi. Jedan islamski daja šalje poruku stanovnicima Gaze pa kaže O očevi Gaze, o majke Gaze, o čerke Gaze, o sinovi Gaze, o braćo i sestre Gaze, nemojte računati na nas. Računajte na onoga koji jedini može pomoći, na uzvišenog Allaha Azzaođan. I doista, stanovnici Gaze mogu računati samo na uzvišenog Allaha Đelešanuhu wa Đalna držim i vjerujem da su oni najbolji među nama, jer preživljavaju najteža iskušenja. Upitan je poslanik sallallahu alaihi wasallam. Eju nas je fi ja Rasulallah. Koji su to ljudi koji imaju najteža iskušenja na Božjem putu? Da li su to oni koji najviše griješe? Da li to nevjernici, idolopoklonici? Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, to su poslanici, to su vjerovjesnici, zatim oni koji su do njih, zatim oni koji su do Danas niko ne preživljava teže iskušenje nego stanovnici Gaze. Jedan je njihov grije, jedan je njihov grije, što čisto vjeruju uzvješenog Allaha azza Zamislite, draga moja braćo, na prostoru koji nije veći od 362 km kvadratna, živi milion i šesto stanovnika, s hiljadu i sto džamija, 80.000 djece koja uče Kuran. Samo prošle godine Gaza je dala 5.000 hafiza. Nema bolje kod Allaha Đelešanuhu a Đalla od onog koji nosi Kur'an u svojim prsima. Kaže sallallahu alaihi wasallam, sadikun masduk, onaj koji samo istinu govori, onaj koji nikada nije izgovorio nešto što istina nije, onaj koji rukama pokazuje ili kaže prstom prema svojim ustima da sve što izađe iz njegovih ustio je istina. Onaj za koga, posta, za koga uzvišni Allah Đalešanuhu, kaže da sve što kaže je objava koja mu se oznanjuje da onaj koji nauči Kur'an je najbolji druge podučava tome. Hajru men alleme Kur'ane va alleme. Draga moja braćo, to su stanovnici Gaze. Ostavili su na miru one koji fesad šire. Ostali, su na miru one koji ubijaju, koji pljačkaju, koji se drogiraju, koji bludniče, koji sve rade, a nisu ostavili na miru hafize Kur'ana. Draga moja braćo, kaže jedan od vođa cionista, onih koji ubijaju našu braću u Palestini. Mi dok se borimo, postojimo. Onog momenta kada ne ubijamo, mi ne postojimo. To su oni koji danas protjeruju našu braću iz Palestine koji imaju jedino pravo na Bejtul Maktis drugi mešđit po starosti u povijesti čovječanstva. Želio bi da s ovog mjesta poručimo ili ovdje smo da zajednički učinimo dovu za majku koja previja rane svome sinu jedincu. Za djeda koji spušta u kabur svoga unuka za sestru koja na onaj svijet kao šehida ispraća brata jedinca. Draga moja braćo, ono dijete koje je tamo ima pravo na toplu postelju kao naše dijete u pazaru. I želim doista sa srca u ime svoje, ime i u ime udruženja u Leme, da preko konzula poselavim našu braću da im prenese, da im kaže da rane njihovih ranjenika osjećaju se na našim tijelima. Dok oni krvare, krvare i naše duše. Ne samo duše vjernika, nego duše svakoga onoga koji je insan. Ovo nije insansko što se radi u Palestini, draga moja braćo. Ovo je životinsko. Ovo nije ljudsko. Ovo nije pitanje vjerničko. Ovo je pitanje svakoga onoga koji je razumom obdaren. Draga moja braćo, učinimo sve da olakšamo našoj braći. Učinimo, to, učimo dove. dove oružje vjernike i zato ne trebaju dozvole i supa. Pomozimo im novcem. Usman ibn Afan, ashab kome je zagarantovan dženet, ashab koga se meleki stide, kupio je dženet novcem. Koliko smo mi grijeha kupili u novogodišnjoj noći tim novcem. Draga moja braćo, usmjerimo taj novac za jetime, za ranjenike, za djecu, za one koji se bore za pravdu, za humanost, za ljudskost, za ono što je doista ljudsko. Neću mnogo duljiti, zamolit ću uzvišenog Allaha Đale Šanuhu va da primi dovu ovih uznemljenih srca, jer doista nikada u svome životu nisam vidio ovoliko zabrinutih muslimana, jer mi smo do juče ovdje preživljavali što danas preživljavaju naša braća. Draga moja braćo, učinite sve učinite sve od sebe. Posebno, posebno, posebno, materijalno i dobom. To je naša obaveza. To nije pravo izbora. To je naš vađib. To je naš farz. Niko nema pravo na pasivnost i niko nema pravo na pesimizam. Ne lem tam bi umurin muslimin, felej se minhum. Onaj koji, koga se ne tiču problemi muslimana ne pripada njima. Bojim se za nas i za naš iman ako ostanemo po strani. Neću više duriti, zamolit ću uzvišenog Allaha Đalešanuhu va Đala da olakša, našoj braći u Palestini, zamolit ću Allaha Đalešanuhu va Đala da ukabuli naše dove i da nas sve inša Allah, ja rob, sastavi u dženetu. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين